Ciu tage milionoi da homoi usas acet charroi nen superbazaroi cae grandai vendeioi. Ili shainas tiel normalae, che oni apen pensas pri ili. Sed iam ne existis tiai charroi, cae ciam oni unue presentis ilin, multae homoi ec rifusis usi ilin. La unua moderna acet charro estis inventita en 1937 en Oklahoma usono, fare de viro nomata Sylvan Goldman. Li estis posedanto de supermercato, cae rimarcis che liai clientoi ofte cesis buticumi, char iliai bracoe plenigis tro rapide. Tial li pensis, se oni povus pusi sian accet corbon, anstata ol man portigin. Li cunigis falcegion cun du metalae corboe cae radoe, cae tiel nascigis la accet charo. Goldman estis tre entusiasma prisia invento li metis la charroin ce la in ireo de sia butico, cae attendis che clientoi volonte usos ilin. Sed li eraris. Plei multae homoi rifusis usi la ace charroin. Virinoi diris che la charro aspectas tro simila al infan charro, ca ili ne volis esti rememorigatae pri pushado de beboi. Viroi ali flanque pensis che gi aspectigas ilin malfortae, quasau ili ne capablus porti sia in proprae nacetajoin. Goldman ne resignis. Li dungis actoroin por marsi tra la butico cun acet charroi, shainigante che li estas normalae clientoi. Ciam aliae homoi vidis tion, ili pensis, ho, eble tio effective ne estas tiel stranga. Cai, iom post iom, la ideo disfastigis. Post iom da tempo aliae superbazaroi comensis usi la acet charron. Gifarigis pli granda, pli forta, cae pli facile movebla. Poste oni aldonis ec sid locon por infanoi, cae tiel ec aperis la charo nun conata. Estas interesse pensi che tiel ofta obiecto en nia ciutaga vivo, io tiel simpla cae practica, devis lucti contra publica honto cae cultura resisto por acceptigio. Sed jen la povo de persisto, cae bona ideo. Hodiau oni usas acet charoin en buticoi tutmonde ili pli faciligas cae pli rapidigas acetadon. Cae cio comencigis ce unu viro, unu seggio, cae la ideo che porti cion mane, ne estas la sola maniero. Do, la venontan foion, ciam vi pushas charon tra la manjo vendeio, vi povas pensi pri la historio malantaugi, cae pri la inventisto ciu ne resignis, malgrau la skepticezzo cae mocado de aliuloi.